Kráčal som okolo a niečo ma donútilo, aby som zastal. Takto. Cítil som, že niekto potrebuje moju pomoc. Pošiel som do rodohaly. videl som, že vychádzate z výťahu. A plačete. Je to tak? Takže ste do niekoho zamilovaná, nemusíte odpovedať, preto ste plakali. Bolo by to byť tým, že by Apán Newton sa zamiloval. V som všetko A potom som z ničoho nič dostala túto prácu, ktorá mi dala dlhú ráno sa spustila. Ale čím viac času trávim v živote, tým menej si pamätám svoje staré niekoľko dní, ale ja mám pocit, že sú to celé roky. Ale ja tam stojím. Bez kúska vlastnej osobnosti. Kým <laughs> Cítim, že Mary Lou prichádza. Chce si ma prihlásiť. Oblieka si jej šaty, ona si berie môj hlas. to, čo z tej lásky ešte zostalo, by znamenalo stratiť šancu na nový život. Chcem nový život. Ako chceš, aby som ťa volal? Merilu. Myslíš, že by si nás mohla zoznámiť, Merilu? Dar vas si veliki pozor na to s kim